บุ๊กทูหนึ่งร้อยเซนคำวิเศษ advérbio เคยยังไม่เคย já alguma vez nunca คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง já esteve em Berlim alguma vez ไม่ ยังไม่เคยเลยค่ะ não nunca ใคร ไม่มีใคร alguém ninguém คุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะ conhece aqui alguém ไม่ ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะ Não, não conheço aqui ninguém. อีกนิด อีกไม่นาน Um pouco mais, mas não.